marketingu mnie wybrali na zarządce firmy. Tu marketingu mnie wybrali na zarządce firmy. Dałem wszystkie egzaminy. Dałem wszystkie egzaminy. Chociaż bramka urodziny, to nie flałem się. Sami, sami, wypiesz migacie od świcie. Sami. sami Wypierz mi gacie o świcie